Eta aste astapenuntan edo asteburuan polemika abiatu zen sarean. Bretainian buraso batzuek haien hau jarentzat hautatu izena ez onartua izan. Baina geroztik, onartua izan da. Aztapen batean, beraz, Kemperreko erikoetxak ez zuen onartu. Bernard, familiak, fantx deituko du, beraz, bere aurra. Arazo hemen administrazioaren arabera, ene ene letraren gainean marka politori tilde delakoa. Ene simple bat nirakarazten duen marka ederori. Izen bretoinak bere tildagabe, ez du izaiterik, eh? ez du funtsik edo ez du fantsik, ez du zentzurik ostiralean augaren izena erregistratzera joan zirarik alta, erriko etxeak 2000 eta legeri bat hartu zuen astakuru gisa tilda onartzen ez zuena. Euskal Herrian ere hemen izan zen olako historio bat. Hala ere, beste lege batzu izanik, honen babesteko oroitrazi behar da, konstituzioaren arabera, irakurtzen dut, ez diran ere itzak. Eskualdeko hizkuntzak frantziaren ondasunaren parte dira. Zesantza dugun. Eta bestalde, augaren izenaren autua, burasoen arlo afektibo intimoan sartzen dela eta barola, beziren bizpairu. Eta asterix deitzen erarik aurra, mm, ez da problemarik hemen ez, edo odi, edo bento. Hauek dira, atseman dituzten izen batzu adibidez, bitxikeriak, eh? Bon, odiarekin den harreman hori ulertzen dute, eh? nik Peugeotekin ere bergauza da. Burger izena ere agertzen da, Excel, Genu, Google edo Geniz. Bai, bakotsak hautatzen du, bakotsaren autua. Beste adibide batzu badira, eh? frantxez justiziak onartu ez dituenak frez edota Nutella. Nutella. Polita da, eh? Nutella erreten baduzu, anzten baduzu zer den gibel hortan, gibelan justuki. Laguna aldiz onartua, eh? Autoa bezala, eh? Ba, laguna normal. Nik 306 autatuko nien ere. Ez dakit Euskal Herrian badiren laguna deitzen direnak, bainan komplikatoa izaiten alda. Nola deitzen da zure laguna? Be, laguna. Bai, bere izena? Laguna. Ah, ez du izenik. Bon, il Bo, egia erran si frantses bati pentsara zidit eta enbeianen en entzunaztia. Le dîner de quand Roitiste Boucher dossier Il s'appelle Juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom Je viens de vous le dire, Juste Leblanc. Leblanc, c'est son nom et c'est juste son prénom. Euh, monsieur Pignon, votre prénom à vous, c'est François, c'est juste Oui. Eh bien, lui, c'est pareil, c'est juste. Itz eta putz. Voilà, aste harta txaldeko plazertikia filmea eh, frantxez eh, honek uh, ilan. Eta belaster beste filma bat aipatuko dugu justuki, hori Espainian atera beharko litaikena, etaren ingurukoa aipatuko dautziet uh, eh, bestalde zer dugu bon, ministro berria, zala ere, bitz, iringarria da, iduriz gizon bezala. Bon. Uh, musika, lehenik, ara. Ba, galtzen nintzenen epaperretan, menan musikaren tenorea da, eta ostiralean goiz berrin utxegin duzie, edo berri zentzune behuzie. MC Stalin Zaid hemen da, eta ez bakarrik nizuri eta zuneri taldearekin batera bizi dira kantua sortu dute. Egunon, Euskal erantzun erantzungailua da, utzi zure mezua, mila esker. Jo, entzule eta ere Hemen MC Stalin zai Nik zie eta ziek niri U! Nizurita handero, estimatuak zareten basa biztio zerbitzura zaudeten guztioi Era berritze gai tradizioaren erraesumara gombidatzen zaituztegu Endezinto, alprohismo, ultras del jatorismo, Zuekin bat, nizuri, azuneri! Nizuri, F-A-N-I Hainga peni urruti buti Fani la fada non son ruki e Egiten duguna da gutxi Odolan bihurtuta eutxi Buzti belarra hatxi Gota hechi Euskeraz noska sino sale del chichi Hau da bilatzen gaudena No está igual si oberena Partindonos, vivo la pul De tu casa don Iban Egarazi eskarri el oskor ongi etorri Martxan ditzen izuritazun Dizlan, iparraldeko zubiaren gainean Paquea nahi aspaldi, itzaren semeak ela irrati No queremos mili ni salatari Descontrola la poli aunque digan lo contrari Ara ez dira jakin, hainbeste gertakari Baldintzak idutenak, no pisan la trena Están en todas partes, ese es el problema Patrón en diferentes conflictos No sé cómo aún no lo visto Horein dik ez duzu ikusten Horein dik ez duzu ikusten Horein dik duzu ikusten orain dik ez dizu ikusten Haun Andreo, haun Andreo Estimatuak, estaten, bazapizio Etorkizunaren zerbitura zaudeten Guzio itzura, zaukera berritze Tradizioare aberrezunara Gopidezen, zaituzen, errezunara Endezin zu, alproismo Endezin ultra, telgatik Zuekin bat, zuekin Azunerizu bat, Zeruak buru gainan txitzen dut kohikan hausatu zela Gizarte zirila alguzti du nizan ahen guardia zibila Armatzaren arazoinak amaitutza dituz ozoak Aurreko dut jurko bildu presoak, zeitziren gudari esedeak Gol Kolkareko presidente Macron Hil de pudra gran makareo Lan gila unankak zabaleo Giten dela bakulari ez orion Bokak ez dueten ikuta dantza bakerako Bake dantza gudarako Antzaltatzen ikrotzeko elkatasunez Independenzia Ogoltu bizurri aita Baina zuri ama Baina zure eman bizia Ogoltu bizurri aia Baina zure ajeba Baina zure MC Stalintzaid eta nizuritasuneri berkantuan hemen Euskal Iratian sortu kantuaren zat. Mire esker zier, hostiralean, goizberin, berdin ondoko kantu bat, beste laguntzailek sortua. Telebistako putz hutsa utz, iratiko hitz apitz. Hitz eta putz. Interneten, itzulino bat, orain uh, eh, tatlinik, bat, euskaraz Twitteren. Bo, Ez da, eh, beste munduko berri bat. Nederlandera da aldiz, hau, Nederlandera. Euskal Herrian da, eta emakumeen biran parte hartzen du uh, txirrindulariak. Egunon Euskaldunak, emango aldi da kopa bat kafea, pintxorik badaukazue, ala erridatzi duen. Be, ta, ez da, juntxusena, baina bederen badakigu zer nahi duen, kafia eta pintxoak eta euskaraz idazten ditu, e, galdetu dituenez ostatuan historiak hori ez du erraiten. Ez da beste munduko gertakari bat ados naiz, baina inigo urkulu lehen dakariak berak ez duelari kasik inoiz euskaraz txiokatzen, bada hemen txalotzekoa edo irakaspen bat hartzekoa berdin. Justuki atzo argian ikusi nuen artikulu bati pentsarazten dit. Filma Euskaraz bakarrik proiektatuko dugu, barkatu eragozpenak. Ah. Usor bilgo merkatal gunean den zinema batek afitsa bat eman du bere sajeran. Espainolez idatzia, biztan da, Richard Zikoina pelikula Euskaraz bakarrik proiektatuko dugu. Barkatu eragozpenak! Barkatu eragozpenak! Beste firma guziak espainolez agertzen erarik, barkamen guti, hemen, ez? Euskararekiko, Euskaldunekiko, pentsatzen dut hor dela arazorik. Usur bilgo biztanleen euneko, irurogeita maha inguru dira Euskal Iztunak. Eta egia, udalerri Euskaldunen man komunitateko kide da. Sare sozialetan oi hartzun handia okanduen afitxa aste astapen untan, eta erri urratxeko aizu zaizu mezuak eta leloak ere bere zentzuguzia hartzen baitu hemen egun guziz bezala. Eta filme berri bat erran bezala Euskal Herriari buruz. Joaden hastean aipatu nautzien jadanik klixez betetako filme bat aterako zela ustailean, Mission Peibaz, kedeitzen dena. Bo, erran da nautzien, eh? ez dakit, ez dut ikusi, ikusiko dugu, baina bo. Hau da, fe de etarraz. Etaren inguruko uh, kobeagaren komedia bat izango da. Zuze webgunean espikatzen dute bezala Netflix plataforma famatuak telesailak eskaintzen ditu online eta filmak ere ekoizten ditu bere produktuak hots eta bere produktu bat, beraz, Espainian sortuko dutena, edo naski donostian, baina bon, Netflix Espainiaren izango dena. Eh, hau izango da, eta riburuz, bor, borra kopea, kobea garen azken lana izango da, uh, eh, 2002an baia seman, semanita telesailaren zuzendari zen, uh, gran hermano eta beste ere bere produktu batzu dira. Horean, uh, an kokatzen dira gertakizunak, filma honetan, Urte hartan Espainia futbol mundialean eh, nagusitzen ari eta gertakizun haiekin pozik ziren askok zintzilikatu zituzten bandera Espainiarrak. Eh, balkoietan denak loturik. Ola agertzen da filman, bederen, bloke oso bat bandera gorri eta horiekin, balkoi guzietan batean salbu. Etxe horren barnean etako komando bat da. Ez da baidan, batzuen ustez bandera zintzilikatu behar dute, Arreta ez deitzeko, justuki, diskreto galditzeko. Beste hori egitea haien printzipuei muzin egitea litzateke. Ah. Hola abiatzen da duriz filma, zuzendari donostiagaren arabera, egin duen lana Frenzen gixakoa da bainan pisu franko batean. Azpimagatzekoa gidoilariak 8 apelido baskos filmaren gidoia ere idatzi zutela, eta zinemara bere ala iritsiko den 8 apelidos katalanez, ere labe berean erretakoa izan dena artikuluan oroitarazten duen bezala, Netflixek eun milioi erabiltzaileko merkatu kuota du, ez da guti, beraz telesaila milaka eta milaka etxeetan txartuko da. Espero ezagun, denen gustuko izanen dela, eta bereziki gure historiaren errespetuarekin. Frantses gobernuaz bitz, Eduard Filip lehen ministroa dakizuen bezala, hain jakin dezazuen gauza bat. Iduriz umore hainitz duen gizuna da. Bai, elkarrizketatua delarik, ez da beldur eh, imitazioak egitea, eta irudian agertzen da, bo, hor soinuen zuen dugu, baina irudian zinez aurpegia eta dena ermaiten du, eh, bere eh, joko hortan. Valeri Giscardestean, adibidez, frantxez mm, presidente oia. Il regarde, très intéressant. ne marchera pas pour deux raisons. La deuxième raison, c'est que vous n'avez pas profité de la création de l'UMP pour vous débarrasser des vieux barons. Ah là Hortxe dugu, beraz, frantziako euh, lehen ministro berria, Edoar Filip, irringaria iduridu zinez, euh, gauza intezgarri hainitz, berra showak eginen dituzte Macronekin, badirudi mm, komunikazioaren aldetik dena egiteko pres direla, beraz, sorpresaz beterikoak izango direla segur, edo bat ere, justuki, e, hien ibilbideak ikusirik, liburuak idazten ditu ere iduriz, tartean, dan lombro deitu polar erotiko bat. Mm. Politika mundua eta klise seksistez BTA iduriz, uh, artikulu baten arabera. Politika mundua gune machista, uh, ez da posible. Telebistako putz hutsa utz, iratiko hitz apitz. Hitz eta putz. Ah, eta Macronekin uh, antzinuen, behintzatok uh, Macronek bere bulegoan, jakim zazien, euskal, objektu bat baduela. Bai, bai, lotura hor da, eh? Macron eta Euskal Herria lagun iduriz, makila bat badu bere bulegoan. Bo. Eh, hola botatzen dut, irri eginez biztanda, uh, eh, argazki batean agertzen baita bere uh, kujean, uh, bezala, bere gibelean makila bat eta lare surriotik heldu dena iduriz. Eta bi ere diputatu haute gaurko txisten inspiratzaile nagusia baita frantziako txiolarien artean. Francis Lalan, artista. Ongi abian zaion definizioa da, artista. Artistak bere burua orkestuko du ondoko haute bai eta hori gainera Manuel Valtzen aurkari bilakatuz, pentsa. Zer emango duen, horre izango dira jokoinitz aintxegur bien artean. Eta bukatzeko berdin, hau eh, Knil hau da, knile zautzen duzie, internetekin bukatzeko. Jakin Facebook kondenatua izan berria dela. Knil informatika eta askatasunen frantziako uh, komisioak kondenatu du Facebook. Beretzat, uh, diru guti den euntaboroita mar mila euroko isuna pagatzea. Bo. Baina ez da gehiago isunik posible. Ez da, ez posible eh, isun goragoko bat galdetzea. orduan, horrekin jadanik, eh? ez da gaizki. Erabiltzailean datuen kudeak eta da hemen jokoan, knilak salatu du, datu pertsonalak erabiliak zirela, ziblatze publizitarioak ahalbidetzeko. Abo? Ah Horrez gain, Facebookek eh, internautak markatzen edo segitzen dituela jakin jakingabe ere salatzen du. Kontu bat izan ala ez, eh? kuki delakoak hor baitira interneten, kusten duzi, onartu kukiak ala ez. Horiek dute lan hori egiten eta hori beste webguneak bisitatuz bakarrik. Eun eta mar mila euroko isun bat miliarrak eta miliarrak idabazten dituen bat entzat, ez du gauza hondirik balio, baina bo informaziorako ere balio du, jakitea la ere zer pasatzen den olako tresna handien gibelean. Telebista putz, utz, hutz, hitz, hitz, hitz, hitz, hitz, Eta hitz eta putzen, eh, be, uh, Twitteren bidez, uh, gure gana urbildu den EHZ ri, ere, uh, buruz, nortuko dut informazio bat, uh, EHZ eta festivala urbiltzen ari da, ustailaren lehen haste buru hortan, itzordua duzie, lekornen, eta badira sartziak saltzeko zuen txartela aurre salmenta presioan okaiteko hiru egunak begeita hamak eurotan edo ostirala hogeita bost, larumata hogeita bost edo igandea hamak eurotan, orain daten orea arten den bezala eta zuen sagerak interneten bidez adibidez haitsemaiten alko dituzuen. zuen. eta Maroko aldetik OUM, um deitzen den kantari hau ere hori izango da EHZ eta festivalean. Tara galte entzuten dugu hemen itztaputzen. da eta uh, ehm, erran bezala EHS eta festivalan izango da aurten eh, eta zuen sarrerak erran eh, bezala. Ere, uh, eh, guain danik erosan etuzia intzinetik haien eh, webgunean eh, lasteritz eta putzen eh, gure gomita Michel Berroko irigoin izango da eta aipatuko dugu goizuntan luson egin duten prentsaurrikoa bake gileak berriz bildu dira jakinarazteko beraz apilaren sortziaren ondotik zoin izanen diren ondoko pausoak eta lehentasunak biktimak edota presoak direlarik azpimarratuak hemen abenduaren amaseian Parisen eginen den itzordua ere nagusi Michel eh, Berroko irikoinekin. Beraz, eta minuturen buruan, eh, mementuz bostak eterdi Euskal Iratietan, berriak zurekin maite lopai. Arresti zure gusiera. Eta Ipar ekonomian berihunak plazaratu dut Andre Gareta Bayonako Merkatal eta Industria Kambiako lehen dakaiak, Ipar Euskal enplegia, enpresak eta orokorki garapen ekonomikoko markagal gusiak berdian diela, jakin azidu zenbakiak hobetu dia bimila hamasai urte undarian eta bimila hamasazpiko urte hatxarian. Jean Lazalek, astizken hontan jakin du eia presentatzen denez laugaren boska emian, hoi Goiarteko deputatia presentatu zen Frantziako lehendaka igualat, eta igan egunetan dudak agertu zutien eia berriz presentatuko zenez, laugaren boska emihuntan, bihar gaizak argitu, argitu behar lutuke, hamekonetan maulen egin behar adian prentsa aitzinekuan eta Vincent Bru aldiz kanboko hau zapesa izanen da seigeren boska güniko hau marx mogimentien izenian haita geia, ez da badabat pizten duhunek, hau marx mogimentien hatxaretik dien zonbaitek ezpeitzien begi hunez ikusten Vincent Bru sentristain izentatzia, hunek aldiz erandeikunaz, bai hun sustengiekin presentatzen da eta sentristen filosofiaikin eta Emmanuel Macron gobernu berria bihar azkenian izentatuik izanen da arestiko hiunetan, arestia palhuntan hitz emanik izan zen, bena emanik izan da arazua, ministro gehien kontrola zorotzak egin nahi diela halanula legaretan untsadienez edo ez, eta hortako behar dem demoa hartu nahi du ministro lehen ministro berriak, ministroen lehen bilkoa aldiz gibeltuik izan da ebai, ostegu niala arte. Mobilizazio bat eginen die bake artisauek epaizen lohosoko atxe loketak izan zien urte mugan, abentian hamaseian eginen da hoi, eta en armagabetzia ez da habo aitzakibat presoen gaia aipatzeko badia hainbat egoera epelea burien kompotzen ahal dienaka, beraz hoiek lehen beno lehen, lortzian parjua, lusatu di hoiekan eta bigabai errakaskuntza elebidun pribikoko burasuan alkartiak foro bat antolatzen du, nesken egin hontan baiunan, lan mundian uskaldunak, uskadakitenak serkatzen dela gehuago eta habo ohartazi nahi di buraso eta ikaslek hitzordia asrestiko bionetai goiti baionako marrak kolejuan. Ondoko hitzordia beriekin sari seietan. Itzi mandoka Itxumandoka naste juntan Charles Bidegain, zorion hitzaekin ezinen zaiku. Zori da dertatuko dena. Batzul pentsatzen dute lotu behar dela soriarekin. Zergatik erroma denboran jakiteko zer dertatuko zen, kasu egiten zuten txori bati, ea ester, eskoin, nola joiten zen, hori detzen zuten augurium. Egoitzu rutikoa etxea bidez aldiz jakinen dugu irautza mespean Jakobin Zumaitek kuskal Populia e bez bezala hartzen ziela. Bertran Barrer batek, Jakobinoa zenak, eredutza hartzen du Euskal Jendartearen antolaketa, Euskal Instituzioen antolaketa, irautzak lortu beharreko erreferentzia bezala. Eina haute txamendin kantagintzan, Lugosoko kanta. Lugoson, bazian, lantegi bat, hori etxizian, etxe nausiak, eta ekonomian iteko, eta hoita hamar bat, izan lanik gabe gelditzen zitean. Utsumandoka, aste hartez, zazpitan, astizkenez, lauetan. Utsumandoko Iso! Iso! Iso! emankizuna. Musika talde bat, mikro bat, galderak. Hilabeteko lehen eta irugarren asterteetan, gaueko amaretan. Elektro, rock, ska edo funk, gure inguruko taldeekin ezagutza egin. Iso emankizuna, ilabeteko lehen eta irugarren asterteetan, gaueko amaretan. Iso! Gaueko amarretan musika emankizun berriak euskal irratietan. Selekta mundak aurkeztua, hotshot irrazaioa. Astelenetan hotshot, laro gehi garran amarkadako musikekin. Hilabeteko lehen eta irugarren aste artez iso emankizuna. Iso! Talde baten ezagutza, Matxin Perezen eskutik. Kaixo eta ongietorriak zuria betxez irratsaiora. Astezkenetan, zuria beltzez, musika beltza omentzen duen irratsaioa ostegunetan bidasoatak atak, punke mankizuna, ah, eta ostiraletan metal garrasia, metal emankizuna. Metal garrasia, ni daier, eta ni brutal. Euskal irratiak, musika zalen irratiak. Itzeta putz, itzeta putz, itzeta, itzeta, itzeta putz, itzeta putz, itzeta putz, itzeta, itzeta, itzeta putz, Berriarekin hasteko uh, zuli hau uh, funtsian eh, ondoko edabideetan ere kaseta puntu eusen eta mediabazken gai nagusi dena. Bakegileek mobilizazio bat antolatuko dute Parisen abenduaren amaseirako Frantziako gobernuari eskatuko diote urrats nabarbenak egin ditzala presoek pairatzen dituzten salbuespenezko neurriak bertan behera usteko. Irulan arlo zehaztu dituzte hemendikaintzina preso eta ieslariak biktimak eta elkar bizitza bideo batean ikusten alda berrian adibidez goizuntako agerraldia luson egin dutena kaseta eusen bakearen artisauek abenduaren amaseirako mobilizazio bat antolatu dutela zpimarratzen du eta media bazkek presondegiak eta biktimak hauek direla uh, bi xantiak nagusiak bakearen artisauen zat gurekin izango da justuki Michel Berroko irigoin laster uh, bost minuturen buruan guti gora bera, orta Música Euskaldunak eta nabigatzailea erdaraz? Hmm, kalderazko ikura hemen berrian. Interneten ere lehen hitza Euskaraz lelopean kampaina abiatu dute, batetik erritarei dei egin diete beren gailuak, telefonoak, ordinagailuak Euskaraz konfiguratzea eta bestela erdal kontsumitzaile gisa ageri baitira ondotik datuetan ere bere garantzia zein den eh, kanpaina horrena eh, bideo batean agertzen da marrazki bizidun eh, gisako batean uh, bai, berrian atsemango duzie beraz hor Euskara sailean. Ezkuntza sailean aldiz, sindikatuen arabera langileen euneko larogoiak bat egindute grebarekin. Erantzun izaiten ari da greba deialdia sindikatuen eranetan gobernu kontseilu ondoko ageraldian, jaurlaritzako bozera maile Josu Erkorekak errandu, errespetatu egiten dutela deialdia bainan, unearekin desados daudela manifestazioak egintuzte gazteizen Bilbon eta Donostian, hori loturik ere bideo bat agertzen da hemen berrian eta iritzi desberdinak ere idatzi dituztenak. eta amabi gizarte eragileak hausitegietan salaketa jarri dute lanbideren irizpideak legea urratzen dutelakoan, hau da argiaren titulua, eh, hor uh, irudian agertzena maiatzaren amabostean jaurlaritzaren bilboko egoitzaren aintzinean egin zen elkarretaratzea, lanbideren irizpideak epaitegirat eramango zituztela iragarriz. Diru sarrerak bermatzeko errenta onartzeko lanbidek ezagitako irurogeita ma bost, irizpidetatik hogeita sortzik uh, eh, legea bera edo beste araudi batzuk urratzen dituztela diote hortaz eta beraz argian eta mm, titulu hau ere ondoan eh, Euskal masibismo kulturaren kontra. Gorka bereziartuaren eh, kronika hemen, irudi polit batekin egeeran, ikusten albaduzi interneten atxuan ze argian. Euskaraz sortzen den edo zerk definizio zahalik eta jende gehienaren gana iritsi behar du? Galdera hemen, ez zote dizkigu kultura ulertzeko modu horrek abantaila baino traba gehiago ez hartzen. Osakidetza sailean amantzio ortegak osakidetzari egindako doaintza kritikatu du osaldek. Hemen da, afera, eh, fundazioak beraz amalau milioi euroko doaintza egindio osakidetzari eta jagolaritzak teknologia behitzeko inbertituko du hori kritikatua izan dena eh, argian seetasunak eh, eta film labur bat ere ikusgai bertso mobieda deitzen den eh, lehiaketaren irabazlea aurtengoa hautatu dute eh, helduen lehen txaria irabazi duen lana txakur gorria sormentaldeak egina da eh, ba, ideia da bertso bat bertso baten inguruan egitea bideo bat eta hor, 5 minutuko bideoa txemango duzi argiana. Bertsoa, justuki, bertsolari txapelketa nagusia ireilaren ogeita iruan abiatuko da bai gorin. Hau da, kaseta puntu eusen titulu nagusia, tenore untan, Euskal Herriko bertsolari txapelketaren lehen txaioa, ipar Euskal Herrian iraganen da, bai gorin. Abenduaren amazazpian bukatuko da, beken barakaldon. Eta zenbaki bat eh, titulu nagusitzat ere maiten duena media bazkek, eh, euneko berrogei, eh, euneko berrogei, sei urte petik dituzten aurren artean, gain pisuan da Nafarroan, zenbakien arabera edo obeso ere, zenbaki horietaz, beraz, seetasunak hemen media bazken, Eta bukatzeko zuduestekin gai nagusi pentsan orden Macron biztan da zergatik gain denbora hartzen du Macronek hau da zuduestek egiten duen galdera lehen titulu gisa hauek ziren gure eh, titulu nagusiak emengo edabideetan Laster gurekin izango dugu Matin Perez, Ixo emankizuna sari amaretan izango da zetalderekin aurkeztuko dauku Laster baina lehenik gurego dolomitaren tenorea. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, Euskal Irratietan. horreko bat egin dute goizuntan bake gileek luson apirilaren sortziaren ondotik orain zer gurekin dugu Michel Berroko irigoin atxalde hona? Bai, atxalde hon zuri. Beti azpimarratu izan da, eh? armagabetze egun hori, apilaren sortzikoa egun berezi bat zela Euskal Herriaren zat, errangabedoa, baina prozesuaren parte bat zela bakarrik, zoin dira beraz, ondoko pausuak, Michel Berroko irigoin. Armagabetzea eh, beharrezko pausua zen, zen, eta hori egina etzeno eh, gauzak blokatuak ziren eta badakigu estatua entzat eh, beti aitzaki bat zela beste pausoak ez Beraz, eh, azkenean armagabetze hori egina izan da, egin da ontsa teknikoki, egin da ongi mezu eta bon, guk ikusi ditugun eragile guziak, ipar denak, denak ados dira erteko, ostoba itzuri dela, panorama berri bat dela, eta beraz, eh, bidea egin behar dela. Bide hori egiteko, bon, iru, iru terreno hor eh, ditugu identifiatuak, eh, bake, bake gilek uh, eh, uh, egin dugularik gure bilana, uh, dugu segitzea uh, ez egitura antolatu bezala, bainan mogimendu edo indar bezala, erana izan da bat kapital bat, bazela hor uh, bake artesauekin edo bake gilek eta kapital hori behar zela ezari bake prozesuaren zerbitzuko ordoan hor edema behar diren pausoak uh, dira edo lantu behar diren sailak dira bitime eriburuz, bitima guziak biztan dena, e, presoak eta elkar bizitza. Eta egun e, gure lusuan egin dugun prentsa horrekoan bon, errandugu bitime eriburuz nola ez dugun egiaren gaia menperatzen eta ezagutzen, lantalde bat e, martxan ezartzen dugu, hor, iparalde untan bake artisauen inguruan gai hori aztertzeko, eta bigarren puntua, eta hori da itzordu nagusi bat ekuna e, aitzinean ezari duguna, da, e, elduden abenduaren amaseian, Egan nahi baita lusoko ekintza hortarik susen urte baten buruan antolatzen dugula uh, elgarretaratze, manifestazio edo konzentrazio handi-handi bat eh, Parisen, beraz urte undarrean. Presuen gaiari buruz eta hori dugu aurkeztu uh, goizuntan mm. Parisekoa, beraz, hortan segitzeko, berdin ondotik biktimena sartzen algin nuke gehiago, baina... Parisen, beraz abenduaren amaseian, eh, janbezala eh, urte bat, lusoko polizia operazioaren ondutik ere, ekintza eta operazioa, funtsian berregunean baitziren ere. Uh, zergatik Parisen? Be, Parise eh, da poderea, poderearen uh, leku simbolikoa eta erreala ere, funtsian. Funtsiara estatuan uh, Parise da uh, bihotza burua eta erabakigunea eh, horlako uh, gaietan eta beraz eh, eh, guk uh, Euskal Herriko bake prozesua ez da iparaldeko gaia bakarrik, eh, badakigu uh, Euskal Herri osoa onkitzen duela uh, batzuk erranen dute egoaldea oraindik gehiago uh, zakit, behinan guk hasteko uh, pentsatu duguna da iparaldetik ekartzen alginduela aportazio bat eta harroka handi hori uh, iparaldetik Eh, altsatzen algin duela uh, eh, bait. Eta beraz, uh, dugu ikusitugu ahma gabetze hori uh, ororen buru iparaldetik uh, izan dela, uh, frantzer estatuaren lurretan baitziren ere uh, arma horiek, eta uh, ikusi dugu frantzer estatua uh, behingoan madriletik uh, berezi dela eta autonomia bat hartu duela, nola baita eta posible uh, duela armagabetze hori egitea. Uh, eta beraz, eh, guk uh, pentsatzen dugu orai uh, hartu duen autonomia hori, uh, bide soila egitea behar duela segitu eta ez duela lehenago bezala Madrideren menpe egon behar behar duela segitu, behar duela haitzina hartu, uh, eh, ahantzua hartu behar dola, eta horrek eh, ez bakarrik uh, eh, franziako presondegietan diren uh, buruz, ondorio hauketan lukela baina ere Espainia eta Espainiako presion ekitako eh, realitateak mugitzen alituzkela. Eta Espainia tiratzen alduela zentsu onerat, orai arte Espainiak Frantzia tiratu du zentsu txarerat, orai eh, Frantziak Espainia tiratzen alduela zentsu onerat. Gobernu berri batek ilangira, azken eh, mandatua bukatu da armagabetze horrek ilan eta beraz gobernuak egin duen pauso batekin, dinamika hortan segitu behar da, hori dugu, zabaldu nahi dugun mesua, hori dugu lortu nahi duguna, eta nahi dugu gai hortan, eh, ahmagabetzean bezala, urte ondarean errandezagun eta bakotxak eh, eh, kontura dadin eh, gai hortan ere, presoen gaian ere, gauzak ez dira gehiago atzo bezala. Beraz, desafia desafioa da, beste desafioa handi bat da. Mm keinu bat bada, eh, honedat doana, oia gomezen libratzea izan baita, uh, armagabetzeaz eh, geroztik, eta, eta justiziak emandu argumento bezala ez bakarri bere osasun arrazoina bainan armagabetzea eta pilaren zorzia. Hori keinu bada, keinu hori ez aski, berda urunago joan eta hori nahi dugu bultzatu. Erraiten duzularik eh, presuen gaia konpontzea dela orain helburua bakegileak bultzatzen dutena benduaren amaseiari begira, Eh, zer da uh, presoen gaia konpontzea ba, zer nahi du? Presoen gaia, badira horre bi, bi, eh, bi maila ororen buru, bat da jada uh, salbu espen uh, horiek uh, botatzea bazterherat, eta izuri ezakitera biltzen aldean presoen gaian, baina ekuera normalago, gakotzen artean normalago, eta normetan liteken errealitate baterat uh, eh, jitia, eran nahi behita urbilketa, uh, eh, eridirenak dibatzea, eh, eta baldintzapeko askatasuna uh, dretxo duten guziek ukaitea. Eran nahi bon, horiek guziak evidenteak eta minimoak dira, edo, edo normalki uh, aibatu behar ez ditazken gauzak dira, problema da gaur aplikazioan direla, eta horiek uh, gehiago mintzen dutela errealitatea jada mintu handiagoa bat. Eta beraz, hori dena, eh, hori uh, dena kentzea. Eta hori hori da lehen pausoa Benen horrek behar du sartu, uh, prozesu horokor batian eta presuen eh, gaiaren konpunk eta eta hor, hor, uh, bizan dena, presuen egietarik ateatzia, baina hor badira, ere legedia beharko da adaptatu bake prozesu bati, horreiko legedian ez da posible, legedia horrek beharko du adaptatu, behar da, uh, ikusi uh, eh, eh, justizia transizionala, restauratibua, uh, preson digitalik ateatzea hori guziak beharko dira lantu, baina hori uh, etorriko da lehen pausua egin eta uh, pauso bat besteren onotik egiten da, orai dugun problema eta orai arte egin duen problema da, sei urte pasatu direla urratxik egin gabe eta eta demora galdu dela, demora pasatu dela eta eta orai behar dela ahantzatu, eh, ahantzatu eta pauso batek eh, beste bat behar du ekarrazi eta alde egin behar du bere pausoa eta hola da ahantzatuko. Eh, eta uh, esperantza hortan gira, dinamika hortan gira, eta ez gira bakarrik, eh, gu ez gu munduak gobrek eh, itzularaziko, badira dira hor diren eh, lanen ari diren aktoreak, eragileak, bere situa direnak, eta denen arteko dinamika batek ditu gauzak uh, emeki-emeki, eta albezain fite, uh, aldara aziko. Mm. Albezain fitea, abenduaren amaseia itxoin beharko da beraz lehen emaitzak agertzen? Ez, abenduaren amaseia da, uh, nahi baduzu, uh, gailur bat bezala, hori ezari dugu hor, uh, uh, ugun emaiten du bainan demora fite pasatzen da, eta behar baldin bada mugimendu zabal bat ezari, eh, martxan eh, ez bakarrik iparaldean, baina eh, egoaldean ere, ezen da errandugu eh, frantziatik nahi dugu mugiarazi Euskal Herri osoa duen gai bat, eh, beraz eh, iparaldea, egoaldea eta frantziak estatuko aktore, aktore guziak hor eginen dugu lan eh, gure sare guziak, jada lusoko gertakarien ondotik sareak mugitu ziren, anitz sare mugitu ziren, da oindu nahi dugu zabalago eh, mugiarazi, eta beraz uh, sindikatuak uh, alderdi do alderdi politiko sozialak bon, guziak ekonomikoak enfin, mogimendu alternatiboak denak nahi ditugu uh, martxan ezari behar du denbora baina uh, egun uh, zazpila bete bada hemendik arate, behinan nahi du, uh, eh, in, bere impactuak behar dugu ere senditu lehenago, eran nahi mm. abendoren hamaseieko mobilizazioaren fruituak behar ditera, beharko dira jada, abendoren hamaseia behin lehenago, eh, eh, lortu, eta realitate batzu ikusi, eta abendoren hamaseia izen da, uh, hola, uh, Uh, egun bat, uh, eta hor jada beharko ditugu ikusi hementik arat zer aldatu den, eta antigoitiz zer beharko duen oino aldatu e, urzentziazko gaietan eta oinarrizko gaietan. Mm. Berdin bukatzeko, Michel eh, Berroko irigoin, eh, Macronen gobernu berriarekin ordian ze harreman dute bakegileak hor garantzitsua eh, baita? Harremanak, behar dugu ikusi deni gobernua uh, izan mementoan ez dut zagutzen, goizian Frantxarrikoan ez ginduen ez zagutzen azteko, beraz guk uh, eh, haute eskundeak aitzin, nahi baduzu, uh, uh, eskui mutuha aparte, beste uh, autagai nagusi guziek ilan edo beren urubileko ekilan harremanetan ginen uh, Euskal gaia bake prozesua aipatzeko, beraz Macron tapia izan da, bere urubileko uh, eh, pertsonek ilan harremanetan gira, uh, bere urubileko pertsona baziren ere baionan api laren zorzian, uh, ikusi bertugu guai nor izanen den justiziako ministroa lehen ministroa zagutzen dugu eta hartuko ditugu hartuko ditugu orai uh, iniziatibak horik iran uh, eh, uh, eh, sartzeko. badugu beti administrazioarek iran komunikazio kanal bat, badakizu poderia bada bi, bi zatitan da, poderia bada aldatzen den gauza bat, haute eskundetan, agerian den, uh, diren pertsonak eta haute eta Boske aldatzen dutena, eta bada beste, beste podere bat, administrazio mailan, ez dena beitez bada agerian, baina poderea poderearen eh, eraikitzale direnak uh, agiri den alderdiarekin batean eta lotura hori beti, beti badugu eta uh, be, hor panorama berri bat bada hori eta ez dakit erretan duan ez esperantza badugula bena azteko oportunitateak badira eta behar ditugu albezien bat baliatu eta ez dugu demora galduko hori buruz. Michel Berroko irigoen erran bezala, bake gileek gaurgo izan egin duten prentsaurrekoaren eh, ondotik eh, gurekin eh, ginuen eta itzordun nagusia abenduaren amaseian erran bezala Parisen. Iru helburu ondoko eta pean prozesuan biktimak presoak eta elkar bizitza milesker gurekin egonik. Bai, milesker zuedi. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, Euskal Irratietan. Eta hitz eta segitzen dugu musikarekin, iso, emankizuna kizuna ipatzeko, ordua baita, matin peraz, atxalde Gauan edo, eh, bai. Bai, da bai, bai, momentuz. Bai, momentu Gaua, sari izango da, Oida. iso, eman kizuna pasako darik. Eta hori, bai, iso, emankizuna kizuna, eh, eta gaur gazt talde gazte batekin aldiz taldea uh, kusitugu erri urratxean, aste buruntan, Nafarroa esenan goizeko amaretan, eta zaitik gazte etxepareko ikasleak baitira, mazazpi mesortzi urte bakrik dituzte, eta orduan jatsuntan isu eman kizunan turiko dira Iñaki Elgart gitarran, aritz uh, aseritegi bateria jolea, eta Joni uh, berare gitarran. Ordan, ze musika estilo jotzen dut horiek? Ordan, aski berezia da, musika estilo hainitz, hainitz erabiltzen dituzte beren kantuetan, uh, rock inguruan ere, baina duten alda, saltza arte, eh, jazz, uh, eh, ulako hausak, aski, aski da, gauza hainitz egiten dituzte kantu beran, usu eta alde gazte horren ezagutzeko parada ez baduzi ukan igandean erri Hemen, xarri eh, euskal irratietan amaretan gauean mm beraz, eta oien kantu batekin agurtzen gira? Horan baute, kantu bat bakik momentuko, atelatuak, grabatua, uh, txepareko xagar uh, eh, kampaina horren zat, mhm. ditzen da, youtubean atxe batan da, eta entzungo dugu, uh, bera Matin Milisker! Zuri circus Sari aldiz taldea gaueko amaretan. Kutsu mandoka. Itxumandokan aste juntan Charles Bidegen zorion hitzaekin ezinen zaiku. Zori da dertatuko dena. Batzut pentsatzen dute lotu behar dela soriarekin. Zergatik erroma denboran jakiteko zer dertatuko zen, kasu iten zuten, sori bati, ea ester, eskoin, nola joiten zen, hori detzen zuten augurium. Egoitz Egoitzurrutiko etxean bidez aldiz jakinen dugu irautza mespean Jakobin Zumaite Kuskal Populia erreferentzia bezala hartzen ziela. Bertran Barrer batek, Jakobinoa zenak, eredutza hartzen du Euskal Jendartearen antolaketa, Euskal Instituzioen antolaketa, irautzak lortu beharreko erreferentzia bezala. Eina haute kantagin kantagintzan, Lugosoko kanta. Lugoson, bazian, lantegi bat, hori etxizian, etxe nausiak, eta eko ekonomian iteko eta hoita hamar bat edizon lani gabe gelditzen zitean. Utsumandoka aste hartez zazpitan, astizkenez lauetan. Utsumandoko! Eta itzetaputz hortan bukatzen da gaur, bihar itzordua bostak eta seiak artean eta mm, normalki marko gurekin izango da, bai, segur naiz baiatz. Eta interneten gira usaiam bezala euskalirratiak puntu eus, itzetaputz sailean, eman gizungu gizan, seiak euskalirratietan.